Sljedeći, što je došlo, sljedeću oblast koju spominje e, šehu Islam Sabuni, Ebu a to je pitanje silaska Allaha Želešanuhu i njegov dolazak na sudnjem danu, silak u zadnjoj trećini noći e, i i dolazak na sunji dan koji je došao u tekstovima. Kaže wa yusbitu ashabul hadis nuzula rabb, subhanahu wa ta'ala kule lejletin na semaj dunja. Potvrđuju sljedbenici hadisa, odnosno selef ovog umeta, spuštanje gospodara subhanahu wa ta'ala svake noći na zemaljsko nebo min gajri tešbihin lehu bi nuzuli mahluhin. Bez toga da upoređuju njegovo spuštanje sa stvorenjima. Vola sil. Ili da kažu na koji, eh, na koji način silazi. Vola kif, ni način, ni kefir. Znači, eh, temsil znači da, da kažu eh, silazi poput ovog silaženja. Tekif na način na koji silazi. Belius bitune ma esbetahu Rasulullah sallallahu Nego potvrđuju ono što je potvrdio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Wa i završavaju na tome. وَيَمُرُّونَ haber sahih i kaže prenose vjerodostojan haber, vjerodostojan hadis o tome varit bi zikrihi ala i prenose ga dalje po značenju, po vanjskom značenju na kako, kako je došlo. Vojeki luna ilmehu A prepuštaju znanje e, kejfijeta, načina kako Allah se spušta u zadnjoj trećini noći, na koji način, kako prepuštaju to Allahu Želšanu jer nismo o tome obaviješteni. Naravno, to da se Allah šanu spušta za nju trećinu noći, to ukazuje da Allah šanu iznad, da je iznad besa, da je iznad arša. Jer da nije iznad, ne bi imao potrebe da se spušta. Naravno, sve ove stvari, sve ove hadise odbacuju ove sekte. Ove poznate sekte, znači. Oni, oni imaju veliku muku s ovim hadisom, oni moraju nju da odbaci. Mora da, da daju objašnjenja zašto je ovo neprihvatljivo i tako dalje. I čak se ismijavaju, ismijavaju se učenjacima Ahlu Sunnata a i nama kao njihovim sljedbenicima, i se kako možemo tu stvari vjerovati, jel? Neobično, kažeš kako možete ovakve stvari vjerovati, jel? a onda jel prihvataju i rade po hadisma u kojima ima slabosti. Ne rade po vredostima hadisma Buhari muslima. A onda u hadisma koji ima slabost kaže, pa dobro, preneseno nije bitno sad to, jel, 100% vjerodostojno, bitno da ima negdje zabilježeno. Rade određene stvari e, od novotarija i akideski i fikski, rade po tome, kaže, ima preneseno u nekom hadisu. Jel vredostima nije vredostima, kaže, jel, to je sad druga stvar, jel ima naš šehe, to radio po tom pitanju i gotovo. Znači, ta kontradiktornost, taj spoj kod, kod novotare jako čudan da ono što je 100% vjerodostojno prenašeno u Kur'anu i Sunnetu to ne jer ne odgovara njihovom ubjeđenju e, koji su već e, prije se ubijedili, slijedi to pogrešno, a ono što je nije pouzano ni vjerodostojno, slijedi to jer je to slijedi nekog, svog učenog koje, koje je to njima pojasnio. O kazalike yusbitune ma Allah. Kaže, također potvrđuju ono što Allah šano objavio u svojoj knjizi, min zikri međiji, a to je spominjanja da Allah dolazi. Wal itjan. Mezkureni fi kaoli i ta'ala. Znači ovo sam dvije različite riječi. Međi na arapskom skoro znači isto, jel? Hel yanzuruna illa an Allahu fi zulali min al wal malaika. Zar oni ne čekaju? Jel oni čekaju da im dođe Allah ila en jetijom da i dođe Allah fi zulem galam iz vedra neba. Znači, potrebno da Allah dolazi iz vedra neba. Ili u riječima ođa rabbuke wal meleku safen safa. Ovo melekete ovdje u drugom ajetu. Kaže ođa rabbuke wal meleku safen safa. I kaže došao je tvoj gospodar i meleci poredani u safove. Ova dva ajte potvrđeno dolazak Allaha Odnosno, njima ovdje, šta je njima problem da potvrde ovu? Došlo u kuranskom Kretanje. E, po njima Allah ne može potvrditi Allah kretanje. Ja kaže, kreće se onda u prostoru negdje. Ograničen je prostorom. Allah šanu nije ograničen prostorom. I onda dolazi s onim poznatim parolama, Alašanu nije ograničen ničim, ni prostorom, ni vremenom, ni ovom, ni onom, tako da dođu neke te filozofske parole. I onda sad e, te pravila filozofska, opisa Alašanom božanstva, e onda moraju, imaju problema sa štijanskim testom koji moraju zanegirati ili drugačije tumačiti, da se ovdje ne misli na ovo, da, da, on, da li on čeka da Alašan dođe, ne da dođe Alašan, nego da dođe njegova naredba, kaže, ne on ovdje kaže došao je vođa Rabuke, došao je tvoj gospodar i meleci poredan Safo kaže nije došao, a, tvoj gospodar nego došla je njegova naredba ili, ili tako dalje u tom kontekstu znači ne misli se on lično on svojim bićem i na takav način on pokušavaju znači odbaciti ove šerijaske tekstove uh, ovdje sada ubacim jednu meselu zanimljivo a to je sad postavlja se pitanje ako Allah Želešanuhu, a vidimo širijski tekst da je potvrđeno, Allah Želešanuhu, ako silazi u zadnjoj trećini noći na zemaljsko nebo. Da li to znači da on napusti arš? Ako silazi, da li napusti arš? Jel notar je ovo što to tome pričati? Treba li na to pitanje odgovarati? Po tom pitanju učenjaci imaju podijeljeno mišljenje u prenosu Šeha Mensura koji, koji govori, kaže oko toga e, kada Allah Žešanhu e, e, siđe na zemaljsko nebo, da li je arš prazan, da li na, aršu nije Allah Žešanhu, da li nije iznad arša. Pa on prenosi tri stava učenjaka. Kaže, prenosi se od Mikudami Makdisija da rekao La ne kulu jahlu, vala, la jahlu ne kažemo da Allah niti napusti, niti ne napusti arš. Ne znam, nije prenešeno oko toga ništa. Drugi stav e, kaže Ibn Mende, poznati učenjak, velikan. Kaže, jahlu min harš, kaže, e, on smatra da Allah napusti arš. Kada signe zemaljsko, da napusti arš. Ibn Taymije se ne slaže s ovim stavom i odbio ovaj stav, kaže da to, da to nije tačno. A onda treći stav učenjaka, na njemu ima Ahmed i Isak ibn Rahoveje a i to uh, e, naginje njemu šehi Islam bin Temije, kaže jenzilu vahu ala arši, kaže Allah Žešanuhu e, siđe na zemaljsko nebo, a i na Je Jedno i drugo. Kaže, kako ne znam, kaže, mi znamo da je Allah iznad stanu, iznad arša, a i znamo da silazi. To je potvrđeno jedno i drugo. onda se dolazi pitanje, pa dobro, ona čekaju da može to kažu, oni odgovaraju u, opisu ljudi, stvorenja ne može istovremeno biti na dva mjesta, tako ili ovdje ili onda. A u opciji Allaha Đelešanuhu to naš razum ne može skontati. Pa ovdje se opet vraćamo. On, znači, šta je dokazao, za ovo na znači, imam Ahmed i Isak i i e, Ibn Tejmije? Kažu, jer kaže, Kur'an ukazuje i sunne da a također kaže, potvrđeno je da sila zemaljsko nebo. Prema tome jedno i drugo potvrđeno. I kaže, na tome se kaže, i na tome se zadržavamo. Ne dolazimo nešto o sebe. Dok su ovi prethodni došli sa nekakvim ičtihadom, svome tumačenju, kako da se to protumači. Uglavnom, znači, e, da znamo da znači, imamo ove stavove učenjaka, e, nema po tom pitanju prenešeno da govori direktno u ovoj meseli e, nešto od, neki šerijaski tekst koji, da ga može, kažemo, može presuditi. ovdje, ovaj, je problem tu, ako mi pokušavamo to svojim razumom da dokučimo. Tu nastaje problem. Pa ovdje je odgovor naš jednostavno. Kao što ne možemo svojim razumom dokučiti, E, kako Allah Žešanu sve vidi i sve čuje, tako ne možemo u stvar dokučiti. Kako Allah ovaj, kako Allah Žešanu znači, e, sila zemaljsko nebo i iznad Aršaje. A ovdje imam još dodatni problem, kad to ubaci, dođu nam ovi Ešarima, Turedije i Sufije, dođu i kažu vama, jel vi potvrđuje Alšanu iznad Arša? Jes, Alšanu da ovaj, na, na, zemaljsko, na nebo sila, zadnja trećina noći dobro kaže, zemlja je okrugla, jel tako jest, pa se stalno, ovaj, stalno zadnja trećina noći na zemaljskom kuglu jest, pa ako je zadnja, e, e, stalno, istovremeno negdje je zadnja trećina noći. I Allah znači stalno silazi, pa ako stalno silazi, znači nije nikako na znači. Ako stalno silazi, nije nikako Aršu. I kaže, haj sad odgovori. Eto vidi kada je to vaše, vaše to dokazivanje vjerovanje, kaže da je puno kontradiktornosti, da to se ne može vjerovati, tako da je. A onda ti njemu dodaš, pa dobro, ovaj, zar nije potvrđeno da, da sunce kad treba da izađe, šta? A? Ode podaš, da laže šanu, učini seždu i ne izađe dok mala šanu dozvoli da izađe, tako? A sunce uvijek ne Jel tako? I kad važano dozvoli i on sunce izađe. A jednom mu neće na sudnji dan, znači kad uđe sudnji dan, neće mu dozvoliti pa će jednom će izaći sa, sa, čega? Sa zapada, jel tako? Neće mu biti dozvoljeno da izađe sa istoka. Uglavnom pa kaže, jel hadis u vjerodostom Buhari muslim, onda se tu postavlja znači prvo hadis to potvrđuje. Druga stvar, ko od nas vidi da sunce ide, da čini se, niko ne vidi, jel tako? Ne samo da ne vidi, nego stalno sunce negdje izlazi na zemanskom kolu. Vas da je negdje, nikako ne vidiš da je ošlo negdje. Znači, vas da neko može snimati sunce, nigdje ne odi sunce, jel tako? Ne odi, znači, naravno, to je stvar gajba. Kako ode po, eh, podaš i učini seždu i eh, da treba da izađe, tako dalje. Znači, to stvar gajba, opisan u hadisu. Znači, i tu sad ima problem razumijevanja. Razumijevanja sa strani čega? Ako stvari gajba razumski hoćemo da tumačimo. Kao što imamo, eh, kao što imamo ovaj, kaburski azab, ko hoće da razumije kaburski azab time, da on nađe tragove onog da se kažnjava u kaburskom Sad ste postavili kameru, on osobi koji je skopao u kabur i da snima šta se dešava sa njim, jer misle da bi vidjeli kako se kažnjava, kako su stisnu kosti, kako ga dođe s maljem, buba, udara. Znači nema. To, ne, se da to vidite. Zato što je to, zato što je stvar gajba. Zato što oni, oni priče su prenosili da su našli onu osobu, izvukli, da je bila sva crna, ovako, onako. Znači, potvrđeno to da je to, da je to bila izmišljota, to nije bilo tačno. Uglavnom, ovaj, stvari gajba ne mogu se razumski tumačiti, ni pratiti, ni razumjeti. Nego prihvata se došlo tako opisano, prihvatamo, e, prihvatamo taj opis, a pogotovo vezano za Allaha Želšan, za njegovo biće. Da ne bi rekao neko, pa dobro, mi bježimo, onaj, e, svoj razum, ovaj, ne uključujemo svoj razum, ne, e, prepuštamo svoj razum, hoćemo da dozvoljeno glupa, nije to tačno. Ovim ako kaže da su pametni, da mogu razumom sve to riješiti, nek nama opišu dušu. Nek nam opišu šta je duša, gdje je duša, gdje bude u tijelu i kad ode, gdje ode i kakva je. Gdje je šta, nik, duš niko živ ne može opisati, niti opisati, pokušaj nešto okolo da, ovaj, govorim sa strane i filozofa i čak i od strane islama i došlo je u širijskim tekstom da dušu, znači nemamo za nju veliko. Ako mi ne možemo dušu da opišemo, a ona je sa nama, u nama, mi živimo sa dušom i ne možemo razumjeti ni opisati, kako da, razumijemo, e, da razumijemo ono koje je stvorio duša Allah subhanahu ta'ala, njegovo biće. Znači još preče da to ne možemo razumjeti, ne možemo dokučiti. Tako znači da razum ima određene granice, ima plafon, dokle dođe ne može dalje. Završili smo naravno, s mandaka Allahum ili vantka škada vena leta i sakver koje tu bolegi. Planirano je tako? Gdje su? Alhamdulillah, rabbi min veselat, vesela mare sulam, hamdi sallallahu alaihi wa sallam, emma ba'd. Došli smo uh, do teme uh, spuštanja Allaha subhanahu ta'ala na, na zemaljsko nebo i takozvani itjanovo međi, odnosno dolazak Allaha Đelešanuhu. Spomenuli smo kuranske ajete Spomenuli smo kuranske ajte u tom kontekstu, pa navodi dalje e, Ebu Ismail, e, odnosno Ebu Otman Ismail Sabuni kaže Karetu e, fi risalati Ebu, Bekra Ismail, kada čitao sam u knjizi od šeha Ebu Bekra Ismaila, mislim na Đurđanija, šafijskog učenjaka velikog, kaže, koje je on napisao stanovnicima Džejlana. Pa navodi šta je, šta je, e, šta je čitao u toj knjizi. En Allahe jenzilu ile semaj dunja. Kaže, Allah subhanahu ta'ala silazi, spušta se na zemaljsko nebo. Ala ma saha bihil haberu, Rasulullah kaže, shodno kako je uh, došlo vjerodostojno hadisu od poslanika sallallahu alaihi sallam. Vakad kale Allahu, azza wa jalla, yanzuruna illa ej ya'tiyahumullahu fi zulamin al-galam. E, da li oni čekaju da im dođe Allah Đelešanuhu iz vedra neba i melec, i meleci. Vođaje rabuke vel meleku safen safa. I došao je tvoj gospodar i meleci porijedan u safove. Kaže, nu'minu bi dalike koli vjerujemo to sve, ala mađe bihi bila kejf. Shodno kako je došle, bez kejfe, bez kakvoće, kako to biva. فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل فانتهينا إلى ما أحكمه da je Allah šanu htio da nam pojasni kejfijet, način toga kako se to dešava, kaže on bi nama to uradio, pojasnio bi nam. Kaže mi za, uh, zastajemo kod onog što nam je dostavljeno pojašnjeno. وَكَفَفْنَا عَنِ الَّذِي يَتَشَابَهِ A ostavljamo ono uh, što je nejasno nejasno, nejasno je to kako to biva, na koji način. It kunna kad uh, umirna bihi fi qawli azza Kaže, jesmo, jer nam je naređeno, naređeno je to u riječima uzvišenog, to u stvari u, uh, u kuranskom ajtu sure Ali Imran, huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun do kraja ajta, on vam objavljuje knjigu u kojoj imaju jasni ajeti, hunna umul kitab. Kaže, to je uh, uh, jedan dio knjige, srž knjige suština knjige. Vo uhar mutešabihat. A imamo druge ajete, manja skupina ajeta, e, mutešabihat, znači nejasno im značenje. Amel lazine fi kulubin zegon, oni koji imaju srcu skretanje, zeg, dalalet, kaže fe jete bi nemate Oni uglavnom idu, slijede ono što je nejasno. Ibtigal fitne, želeći fitnu, optigal vili i pogrešnog tumačenja. Oma ja'lemu te'vilahu illallah. Allah, a te, značenje toga ne zna osim Allah Var a kaže oni e, koji imaju pravo istinsko znanje, kažu jakulune amena bihi kunumen indi rabine. Kažu mi vjerujemo u to, sve je to od našeg gospodara. Oma je zekar bab, a opomenu e, uzimaju oni koji su obdareni pameću. E, nakon ovoga, znači ovo su riječi od Đorđanija, potvrđuje ovo što je malo prije on rekao, što smo počeli, a to je potvrđivanje e, spuštanja Allah Želešanu na zemaljsko nebo i ovo što je došlo dva kuranska ajeta, dolazak Allah Želešanu. Onda on navodi hadise, nekoliko hadisa u kojima je potvrđeno e, spuštanje Allaha subhanahu na zemaljsko nebo. Pa onda navodi počinje Bubekr ibn Zakarija Šejbani, od njega rivaden spominju rivajet hadisa. U tom hadisu je došlo od e, Abdullah ibn Tahira da je Ebu Jakub E, prenosi od poslanika sallallahu ve sellem hadis u kojem je došlo, znači misli se ovdje na Isak ibn Rahoveja, prenosi kaže Janzilu Rabbuna kule lejletin ila, e, ila se kaže silazi naš gospodar svake noći na zemaljsko nebo, kejfe Janzil, kako silazi, e, u pitanje, Kale, kultu odgovorio, Azza Allahu emir, odgovorio on onom koga je pitao, emir namjesniku, La li emri rab kejf. Ne kaže se za ono što Allah Žešanu radi kejf. Kako? I nema jenzilu bila kejf. Silazi bez kejf, bez, da znamo kako. Ne znamo to kako, na koji način, nismo obaviješteni. Pa onda spominje od Ebu Jakuba Isaka ibn Ibrahima Adla, prenosi također drugi rivajet, u kojem je došlo opet ovo što, mi cijelo vrijeme ovaj, spominjemo, tu meselu, znači, navodi hadise u kojima je došlo to da Allah Žešanu silazi u zadnjoj trećini Eh, zadnjoj trećini noći. Eh, pa spominji da je eh, upitan Abdullah Mubarek an nuzuli lejlete nisve šaban. Da je upitan o spuštanju laže šanu u polovini noći šabana. Pa je uglavnom ovaj, odgovorio Abdullah Mubarek na ovo, pojenta je ovdje da navodimo te rivajete, svi Hadisu kojima je došlo a on je naveo ovdje e, dva, tri hadisa, kojima je došlo da se Allah spušta u Šabanu, u, polovini mjeseca Šabana, da se spušta na zemaljsko nebo, e, u polovini noći, ti hadisi su svi slabi. Tako da je ne navodimo, jel, ovdje je ova predašta od Abdullah Bare, kada nju ne navodimo, nema potrebe, nego ćemo navoditi samo hadise e, koji su došli, vjerodostojni hadisi, Eh, koji su potvrđeni eh, u Buhari i muslima, nije puno hadisa, u kojima se potvrđuje da Allah, silazi u zadnjoj trećini noći, ili vidjet ćemo ima hadisa koja je došlo u, polovini noći i u prvoj trećini noći. Znači ima i tih hadisa, vjerodostojnih hadisa u muslimu. Pa onda tu mala nedomica nastaje u stvari, jel šta je ispravno toga, kad u stvari Allah dolazi, u kojem dijelu noći i kako razumije te hadise. Uglavnom, E, on prenosi ovdje rivajet od, od Hakima, kaže, e, da ne spominje ovdje rivajet, kaže, prenosi se Abdullah ibn Ribatija, da on kaže Hadartu se Emir Abdullah ibn Tahir e, i u tom hadisu spominje da je upitan Isak ibn Rahoveje, upitan je o silasku Allaha Želešanuhu, je li to sahih, kaže, je li to ispravno? Pa je on govorio da, pa mu je, kad su neki, kaže, neki od vojskovođa, kad su bili prisudni, pitali ga, kaže, uh, kaže, etenzum, uh, e, tezumu Allahe ta'ala jenzil kulelit, kaže, zar smatraš i tvrdiš da Allah Žešanu silazi svake noći. Pa on govorio, da, nemam. Pa se ga pitali na kejfe jenzi, kako silazi? Pa a, Isak Ibrahim odgovorio, kaže, bithu li, kaže, potvrdi meni da, ti meni potvrdi. Kaže, esbithu fauqa, e, kaže, hata esif leke nuzul. Kaže, ti meni potvrdi da je Allah iznad na nebesima, pa ću ja tebi opis, reći, potvrdi to da on silazi. Kaže, fekale ređilu, kaže, usbituhu fauq. Kaže, potvrđujem da je Allah na nebesima. Pa mu odgovorio Isak, Isak ibn Rahove, poznat učenjak, velikan, uh, kojega puno cijeni imam Ahmed. Pa je on odgovorio, kaže, vođa rabu, od Meleku Safen Safa i e, došao je tvoj gospodar i meleci u e, safovima poredani, e, pa mu je odgovorio ovaj emir, su ga pitao, ja, eba, ja, hada, hada, kaže, ovo je što došlo ajtu kaže, to je na sunjem danu. Pa kaže njemu Isa, kaže, aze Allahu lemir, uzdigao lašanu emira, kaže, vome je u jemen kijameti, meni jemne oholijom, kaže, onaj ko, ko će doći na sudnjem danu, šta ga spriječava da dođe danas. Znači, u čemu razlika da, da, će to raditi na sudnjem danu? Uh, od toga da, da, može da dođe danas, da siđe danas, da se kreće i tako da je riječ ovdje potvrđivanju kretanja Allaha Đelešanu. Uglavnom kaže uh, Ebu Usman u nastavku, Haberu nuzule rab kule lejdatin ila semaj dunija, kaže uh, hadis o spuštanju gospodara svake noći na zemaljsko nebo, kaže Haberun mu tefakuna ala to je hadis, znači e, vijest e, oko koje, e, su složni učenjaci hadisa na vjerodostojnost tih hadisa u tom kontekstu. Kažemo Hareš fi sahihajn, koji je spomenut u dva sahiha. Pa onda spomenuo te rivajete, da je navodimo ovdje od koga, Mintarih Malik ibn Enes, i tako dalje, navodi više ti rivajeta, nas interesuje tekst hadisa. Uh, uglavnom u tekstu je došlo od ibn kaže Qaretu ala Malik an, uh, ibn Shihab Zuhri, Kaže, e, čitao sam Maliku, a on od Ibn Šihaba Zuhrija, i onda odalje od, dalje od Ravije, uglavnom od Ebu Hureyri, e, se ne završava kod Ebu Hureyri, da je on rekao, da je Allah poslanik sada kazao, jenzilu rabbuna te barakata ta'ala kule lejletin, ile se maj dunja. Silazi naš gospodar, te wa ta'ala, svake noći na zemaljsko nebo, hata jebha thulutu lejle e, sve sve dok e, ne, ostane zadnja trećina noći. Fe je kulu meni jed'uni, ko će da mi dovi džibu lehu, pa da mu se odazovem, meni jesu li ko će tražiti od mene pa da, fa pa da mu dam. Kaže, u meje stakfiruni fe agfiru lehu, ko će tražiti stikvar od mene pa da mu ja oprostim. Znači, ovaj hadis e, je osnovni hadis u ovoj temi, on je mutefakun alihi, e, i ovako su došli ostali rivajeti. Kaže, u hadis turkun, ila Ebi, Ebi Hurere, kaže ovaj hadis ima mnogo rivajeta e, do Ebu Hurere, pa je naveo ovdje, kaže od Evzaje, od Jahje ibn Ebi od Ebu Seleme, od, i sve do Ebu Hurere, pa onda od drugi rivajet, od Zida ibn Haruna, pa onda od Malika, Zuhrijan, Areža, i tako dalje, navodi te rivajete, e, već je dovoljno ta stvar da je rekao da je to navedeno Buhari i Muslimu, navodi ovdje sve rivajete u kojima prenese taj hadis, znači mnoštvo tih rivajeta, koji znači e, bez ikakve sumnje, znači potvrđuju e, e, e, da je, ovo što je preneseno od Silasku Allah u, u, noću na zemaljsko nebo, da je to potvrđeno znači iz više rivajeta, od više ashaba, od Umu Seleme, od Abdullah ibn Abasa, Abdullah Mes'uda, od Ebu, Ebu Zubeira, od Ebu Derda također, Mohamed ibn Kaba i tako dalje, od mnogo ashaba. Kaže, poslije toga kaže hadi turu kulluha muharraj bi asanidiha fi kitabina kabir ma'ruf bin tisar kaže sve ove rivajete kaže ja sam ih naveo sa senedom u našoj velikoj knjizi, govori o svojoj knjizi koju on napisao, kaže je poznat Bintisar, rekao sam za tu knjigu na početku da ta knjiga nije sačuvana i e, nije poznata gdje se može naći, na koji način. E, uglavnom, on ovdje još navodi e, hadis od Ebu Hurire radi Allahom u kojem je došlo, da meda nisfu lili, e to sad dolazi. Znači imamo rivajete u kojima je došlo e, da Allah šanu silazi u polovin noći ili nakon prve trećine noći. Kao što ovaj hadis je da meda nisfu lili, kada prođe polovina noći, kaže evo tulu ili dvije trećine noći, janzilu Jenzilullahu ila semajdune, Allah šanu siđi na zemaljsko nebo. Jakulo hel min sajn e, fe ju'ta, ima li ono koji traži pa da mu se da, hel min dajn fe ima li ono koji e, će dobi pa da mu se da Allah hel min je stakvir lehu, hata e, jen feđir subh, sve dok kaže na osvani, dok nastupi sabah namaz, ovo je preneseno u, u, u, u muslimom sahihu, Ova a onda je ovdje naveo, e, autor naveo nekoliko hadisa, onaj, e, na početku smo rekli, ima nekoliko hadisa koji ima slabosti. Poput ovog to od buhazima Hazima. Taj hadis, tako da ga ne navodimo, znači dugi je hadis, a u njemu ima slabosti. Da ga ne navodimo, znači prijećemo odmah ono, do hadisa koji su ispravni, koji su valjani. E, pa tako navodi hadis od, od Hišama do Stuvaja, od Jahid E, da je e, od Rifa ibn e, Džuhenija, da je poslanik sam sam rekao, ida meda sulusu kaže kada prođe trećina noći. Znači to je od, ovih hadisa. Hadis inače jel, bilježi, ga, bilježi Ibn Mađe, Darimi, Ahmed i tako dalje u vjerodostan hadis, ocijenili ga vjerodostan mnogi učenjaci i ne razlikuje se od drugih hadisa, osim što je došlo sulusu kada prođe trećina noći. Znači prva trećina noći. Kaže, evo šatro lejli, ili pola noći. Evo kaže, evo sulu ili dvije trećine noći. Znači, ona kada nastupi, ona zadnja trećina noći. Jenzi se ili semajdun. Allah šanu silazi na zemaljsku, nebo fejakul, i kaže ono, da ne ponavljam ono isto što, što došlo u hadisu, šta kaže e, od one tri stvari. Također dalje, onda navio, onda on je nastoji da navode ovdje e, puno rivajeta, zadržao se na ovoj meseli. E, pa, također od hadis, hadisa, znači od Ebu u kojem je došlo in Allahe kaže e, yumhil hata idha dhahaba thuluthu layl al-awwal. ovo još još preciznije rečeno da ode, a hadis bilježi muslim u svom sahiju, kaže kada ode prva trećina noći, kaže hebete ila ma spusti se ila sema dunja, na zemaljsko nebo. I kaže mundi bi imali ono koji je grešnik, E, pa da, pa traži, e, traži da mu se oprosti grijezi, ima ona koji traži, pa ima ono koji dovi i tako dalje. U istom kontekstu što došlo u ostalim hadisima. E, sad se ovdje znači, e, postavlja to pitanje, kako, kako riješiti ove rivajete. Znači, imam rivajete da, da znači, spominje se i u prvoj noći, do polovini noći i zadnjoj trećini noći. Ono što je došlo Buhari Bahari to je zadnja trećina noći. Uh, uglavnom skupina učenjaka smatra da se ovi rivajeti uh, da je zadnja trećina noći, da, su oni najvjerodostojniji eh, rivajati hadisa. I da je najbliže da, eh, eh, se uzme po njima radi. Znači, to, na osnovu snage vjerodostojnosti hadisa najbliži su rivajeti <clears throat> u kojima je došlo da se spušta zadnju trećinu noći. A inače, muslim Uh, u svom sahihu imao bi običaj kada, zove, kada, pardon, kada napiše, eh, navede neki hadis, onaj prvi kad navede, on je najvjerodostojniji. A onda nakon njega spominje druge hadise kojima ima određene slabosti, ali podupiru osnovni hadis. Pa tako i u ovoj temi. Dok recimo neki drugi učenjaci poput Ibn temi, Ibn temi smatra jel, da nima smetnje da se ovdje misli da Allah Žešanu, jel, da, da se, kad sakupi svi rivajati, da se Allah Žešanu, znači da se potvrdi, Allah Žešanu nekad silazi u prvoj trećinu noći, nekad polovinu noći, nekad, u zadnjoj trećini noći. Eh, ili kaže da, recimo, da se kaže da, da silazi u prvoj trećini noći, recimo za Ramazan. Ili tome slično. Ima učenjaka koji su navodili, a to uglavnom neki eh, ovaj, kako kažemo, ištiha, tumačenja kako da se ovi hadisi spoje jedni sa drugima. U svakom slučaju možemo reći da je to potvrđeno u hadisima, svejedno bilo prvo trećinu noći, polovinu noći, zadnju trećinu noći, najvjerodostojnije, najviše hadisa došlo da se, mis, da, se odnosi zadnju trećinu noći. Ali kako bi rekli da je ovo sve vjerodostojno, ako je vjerodostojno i jest vjerodostojno spomenuto u muslimu, znači da nema smjeti se prihvati jedno drugo oko toga, ne, bi trebalo biti ovaj, da se oko toga, da čovjek ima neku šubhu i nejasnoću da je to sad sporno, da što je spomenuto, znači, e, da li u prvoj trećini noći ili polovinom ili zadnjoj trećini noći. Najvjerojatnije što je presenuto, znači to je da, da silazi u zadnjoj trećini noći. E, onda on naveo ovdje, znači da se država plaho oko toga, naveo sljedeći rivajet koji bilježi muslim u sahihu, kojem je došlo Ida kane sulutu lejl, nezela dunja. se dunja. Kada bude, e, kada bude trećina noći, Allah subhanahu silazi na, na zemaljsko nebo i one tri stvari. E, pita ima li ovog, ima li onog. E, znači, u hadisku od muslima opet. U, jednom, drugom rivajetu. E, tako da je on navodio sve ove, ove rivajete, znači, moguće rivajete na, spojio na jednom mjestu, potvrđujući ovu meselu dobro, ovdje, se, znači, ovdje može biti prigovor da nije bilo potrebe da navodi sve ove rivajete, da, jer ni u drugim selama nije nasao da, da po svakom pitanju navodi što više širijskih argumenata. <clears throat> Zatim e, spominji e, riječi, kaže sam je to ustaz Eba Mensur. E, čuo sam, kaže, ustaza, profesora, Ebu Mensura, kaže, Allah isri hadisa da je mlahu alejna, da je rekao, nakon što naveo ovaj hadis nama, kaže, suile Ebu Hanife anhu, upitan je Ebu Hanife o tom hadisu. Kaže, pa je odgovorio jenzilu bila kejf. Ebu Hanif je odgovorio, znači Allah silazi bez, bez toga kako, na koji način. Dok, kaže drugi, kažu neki drugi učenjaci, jenzilu nozule veliku birububije. Silazi Allah šanu onako kako priliči njegovom, njegovom božanstvu. Bila kejf. Min gajrijan je kune nozuluhom misle nozula halq Bez toga, kaže, da bude i njegovo, njegovo sila, njegovo spuštanje, poput spuštanje stvorenja. Bit tahali o temeli Šta znači tahali o temeli Bez toga da se smatra tahlijetu mekan e, ila mekana, ila Da, ako on silazi, da mora drugo mjesto gdje je on bio, da e, bude prazno od njeg, ili da je popunio drugo, to mjesto u koje je došao. Ovo ovdje, ovu stvar koju je naveo, znači, e, neki učenjac kaže da, da, je ovo, da je njegov štihad, njegov, opis od e, šeha Ebu Osmana, Ismaila, da je preći da ovo nije naveo, ovu rečenicu. E, to da kaže, jel, da napusti jedno mjesto, a da popuni drugo mjesto i tako dalje. S obzirom da cijelo vrijeme potvrđuje da bila Kejf, da ne znamo kakvo hoću, nije potrebe sad ulazimo, jel, da li on napustio jedno mjesto ili nije napustio mjesto i tako dalje. U svakom slučaju, to e, je, e, to je njegovo mišljenje, njegov Je Jer kaže, li njenehum nezelo en tekune sifatu, hum isu sifate halke. Jer kaže, jer on je Allah šanu iznad toga da njegova svojstva budu iznad svojstva njegovih stvorenja. E, kema kane munezehen en tekune zatuhu mislu zatul mahlukin. Kao što je on iznad toga da njegovo biće bude poput bića stvorenja je i Tijanu, pa njegov dolazak također i njegovo spuštanje u a ala haseb maja lijeku bisifati, odgovara njegovim svojstvima, min gajri tešbih bez toga da ga poređujemo sa stvorenjima ili sa bilo čime drugim i bez toga kako to biva. E, ovo, znači ove stvari koje ovdje spominje, e, e, ponavlja ih nekoliko puta od nekoliko učenjaka na razne načine, da potvrdi tu stvar. Pa onda spominje kao je Bekr Mohamed ibn Ishaq ibn Huzeime u svojoj knjizi Kitabu Teuhid, što smo spominjali, kaže u toj knjizi Samijatu min Hafidih Ebu, Ebu ta, Ebi Tahir, rahimahullah, babu zikr al-ahbar thabite, السند رواها علماء الحجاز والعراق في نزول رب لسماء الدنيا كل ليلة من غير صفة كيفية النزول Spominje znači te hadise od učenjaka Hidžaza i Iraka u sa vjerodostojnim senedima, u spuštanju gospodara na zemaljsko nebo. E, svake noći, kaže min gajri sifetin kefijetin bez opisa načina silaska, spuštanja. Ma itbati sa potvrđivanjem spuštanja. Fe nešhedu šehadete muqirrin bilisani, kaže mi svjedočimo še, e, svjedočenjem ono koji potvrđuje svojim jezikom, u saddik kalbi koji, e, koji potvrđuje također svojim srcem, Eh, mustejqin bima fi, fi hadil akbar min zikri nuzul. Eh, ubijeđeni u ono što je spomenuto u ovim vijestima o spuštanju. Megari nesifel eh, el bez toga da opisujemo kefijet, odnosno način. Lijene nabina Muhammed sallallahu alejhi ve sellem jesif lena kefijet nuzul halikan. Jer kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije nama opisao nije nam opisao spuštanje našeg gospodara ili se majdunja, kako spušta na zemaljsko nebo wa nehu jenzil, nego nas je obavijestio da Allah šanu silazi. Wallahu, uh, valiju nebih, sallam sallam, vela nebijehu, bejane ma bil musmine lihi hađa. Jer Allah šanu da, uh, znači, dao, omogućio, uh, dozvolio poslanik da nas obavijesti ono čemu mi imamo koristi muslimani. Min emri dinina. O ostvari vjere. mu nahnu dihune bima fi hadi kad mi potvrđimo ono što došlo ovim vijestima, mi je zikri nuzul spominja spuštanja, gajre mutakellifin li nuzul bi Bez toga da se opterećujemo i ulazimo u eh, eh, filozofiranje, pametovanje ili spominjanje stvari oko toga kako na koji način silazi, i ne biju lem jesif lena kefijetun, kaže, zato što poslanik sada nama nije, vjesnik sam sada nije nama pojasnio način silaska. Znači ovo već nagrašava nekoliko puta, ponavlja to da nam nije pojašnjeno, spominje od ovog učenjaka, od onog učenjaka i to je nam znači, postalo jasno po dan. E, samo ovdje da naglasim jednu vrlo bitnu stvar, a to je e, da učenjaci Selefa, e, kada su pisali knjige akidijske, reagovali se na ono što dolazilo od novotara. Pa je zanimljiva stvar, da najviše na što su reagovali od iskrivljenja novotara, e, odnosno e, odbijanje širijskih tekstova i pogrešnog domaćenja su tri mesele. Prva mesela to je e, halko Kur'an, stvaranje Kur'ana, da li je stvoren ili nije stvoren, je li to Allahov govor, znači Kur'an, da li je Allahov govor ili je stvoren, nije stvoren, to je prva mesela. Druga mesela, istiva, znači da li je Allahšanu uzdignut ili nije uzdignut na besa, potvrđenje toga ili negiranje toga. E, I ovo, znači, da li je uzrok, nije znači to se misli i u lovu, da li je iznad stvorenja, da je na nebesima. I treća mesela, e, treća mesela, a to je ovaj nuzul. Neki učenjaci doda četvrto selo, a to je ruje. Viđenje Allah na ahiretu. E, jer oni novotari koji su zanegirali ove stvari, odatle to počeo, znači onda se dešavalo da su, da su počeli negirati ostale stvari. Znači, negirati ove šerijaske tekstove, onda su negirali i ostali. Znači, ne samo, e, ne, ne samo poglavlje e, Allahovi svojstava, nego govorimo o ovim meselama ovdje. I zato učenjaci stalno navode, znači u knjigama akideskim ovog tipa, akide Selefa, obavezno navode ove mesele. I obavezno potvrđuju da su učenjaci Selefa bili na, na ovoj akidi, na poimanju ovih mesela na ovaj način kako došlo u šerijskim tekstovima. E, zato što se od ovog, znači, svoje došle su određene devijacije, iskrivljenja, e, odnosno, našim jezikom rečeno danas nam napravilo se od ovog e, jedna velika filozofija, filozofija u smislu privatanja, odbacivanja, a danas imamo dodatnu filozofiju, je li ovo bitno, nije bitno, trebalo ovo spominjati, ne trebalo spominjati, kaže to je stvar prošlosti, šta ima veze od ovog učenja, kakav fajda meni kao musliman od, od ovih stvari, što je naravno pogrešno, jel' kako neće biti fajda od onoga ako je došlo u tekstovima sve ovo opisano i spomenuto i neko dođe, dođe negira, a nama je obaveza to prihvatimo i da mi kaže sad nije, e, to bitno, pa nema fajde, to, ne treba to spominjati, ne treba to učiti. E, da to nije bitno, da to nije bitno radi uvjerenja muslimana, ne bilo spomenuto, ne bi došlo u šarijetskim tekstovima. E, ne ne bilo potrebe, zašto su onda sekte negirale ove stvari, ako to nije bitno ako te sporedna mesela i tome slično. Znači, bitnost ovo se ogleda u tome što je bilo, e, znači, e, što je došlo u širijetskim tekstovima i e, što, se na tome eđme ili, što na tome iđma učenjaka Selefa da se ova stvar prihvati, učenjaka ili su džma naravno. I zbog toga ima svoju bitnost. I zbog toga treba govoriti o ovim meselama i imati znanje o njima. Onaj ko negira ove stvari, to, su bab, bab vrata sa koji se ulazi u negiranje E, ili špekulisanje, zovite koji god izraz koristite, e, da se sa ostalim šerijaskim tekstovima e, ophodi kao na ovaj način. Što se nečijem razumu ne sviđa, nečijem poimanju, smatra da je drugačije, da može ovako, da može onako, bilo kojem šerijaskom tekstu može prići kao što su ovi prišli. I to je zaista se to desilo. I to su ovi novatari između se jedni i drugi optuživali na takav način. Pa onda dođe Ibn Arabi i kaže, e, njima, šarijama, turidima, tezilama, džehmijama, ako vi možete odbijati e, tekstove koje govore Allahovim svojstvima, i ove širijaske tekstove, koji su jasni ko dan, zašto ja ne mogu, a e, što, su oni njemu negirali, jel, oni su njega kritikovali, zašto ja ne mogu širijski tekstove koji govore o postojanju dženneta i džehennama, da i ja je tumačim drugačije. Da ja kažem, jel, tačno ne spomenuti to dženneta, ali to uglavnom ne postoji ne postoji džennet džehennem, nego je to, jel, to dakle, da, se malo, jel, obični ljudi prepadnu, jel. Ima, ima džehennem, ovaj, ne mogu se dovesti ljudi ovaj, u suru da slušaju, nego da se prepadnu džehennem. Ne budete slušali, ima da u džehennem da uđete. Kao mala djeca. A da se postakne da rade, kaže, ako budete fini, dobri, ima džennet i bit ćete nagrađeni tamo, Ko za djecu malo, ima štab, ima čokoladica. Pa kako se ponašaš? E tako, kaže, ja tako tumačim, kaže, dženet, tekstove, širijeske tekstove, jasno je kod o džennetu i džehennemu. A vi tumačite o svojstvima, kad nema razlike između mene i vas. Zašto vi mene kritikujete kad i vi isto to radite? Sa jasnim tekstom koji govori o sifatima, opcija lađe šanuhu, njegovom biću, i vi dolazite ne privata razum, ne može ovako, ne ako prihvatimo, vi ste napravili otok, a pa onda kaže mogu i ja ovo. I šehe Islam temije odgovara govorom jedni protiv drugi. Koristi ovog, obično ovaj novotar, kad jedan drugi kritikuje, uzmeš od jedni protiv drugih, pa ovaj možeš odgovarati. Jer su oni u praksi, ali sam to i radi, bavi se time. <clears throat> zbog toga leži opasnost ovoga. E, negiranje ovih švedskih tekstova, pogrešno tumačenje, otvarati vrata da u bilo kojoj oblasti možeš tako da, da isfilozofiraš islam i da ne prihvataš ono što je došlo, odnosno da tumaš na drugačiji način. I zato imamo sad onaj, imamo ovaj e, rafidijski, odnosno ismijalijsko tumačenje Kur'ana, da sve oni e, širijetski termini koji su došli, nama spo zeka, da su to ne mislim namaz, post, zekat, ovaj klasični kod običnih ljudi, nego da imate svoje, e, svoje unutrašnje neko bati, nije tumačenje, imamo kod a imamo sufije isto i oni, to sve kaže simbol nečeg drugog, jer ima dublje i širije značenje, naravno dublje u dalaletu i kaže i mi tumače, znači oni mogu, znači oni su došli do te mjere da tumače te termine, da su pod namazom ne nama namaz, da to samo ovaj, da je to jedna verzija tumačenja, ima druga verzija tumačenja Kur'ana i Islama na ovaj način. Znači, e, otvaranje vrata, e, pro, znači vrata tumačenja šerijskih tekstova, ovi je otvorila vrata da i ovi ovamo dođu. Znači, da, da, za koji će ovi, sad reći ovdje, ovi kaže skroz otišli. Ovi za mene kaže, dobro, vi za nas kažete skroz, a i vi ste isto radite. Mi samo sa nekim šerijskim tekstovima, mi sad kažemo, možemo i ovi, kad vi možete to, možemo i mi ovo. Tako da oni jedni drugi jel, prepucavaju se na ovaj način. Kao što mu Atezil odgovaraju Ešarijama, e, zato što Ešarije negiraju, ovaj, tumači e, sva ostala svojstva odbijaju mimo sedam. A sedam potvrđuju. Pa onda imam to kako vi ste, vi ste kontradiktorni e, sami sebi. Što sedam potvrđujete, a ovi ostali odbijate, je logično ako potvrđujete sedam, potvrđuje sve. Ako negirate sve, negirajte sve. I onda se oni između prepucavaju. I zaista jedni drugima što su dogovarali, može se koristiti kao odgovor jednima i drugima. To često u slavim temije naglašava i govori na takav način kako pobio ta njihova poimanja i njihova tumačenja. E, dalje, ovdje što e, navešemo da privedemo u meselu kraju, kaže, kaže e, Ebu Osman Ismail Sabuni, kaže, felemma saha habar nuzulila ani Rasulullah sallam, karre bihi sunne čime kad je došao vjerodostojan haber, vjerodostojna vijest, hadis o spuštanju od poslanika sallallahu alejhi ve sellem kaže to su potvrdili ehlu sunnet, misli ehlu sunnet džema. Waqabilu je i prihvatili su taj haber tu vijest. Wa potvrdili su da Allah se spušta. Alama kalehu Resulullah sallallahu Kaže, baš onako kako rekao Allahu poslanik sallallahu Kaže, volem ja tashbihan lahu lehu binuzuli khalqihi. I nisu ubijeđeni da to spuštanje zemaljsko nebo liči spuštanju njegovih stvorenja. Volem je bratu kifiyati. Niti su istraživali, bavili se time na koji je to način i kako je. Idla se bile i leha bihali. Jer nema načina da se dođe do toga wa وَتَحَقَّهُ وَتَقَدُوا أَنَ سِفَاتِ اللَّهِ la لَا تُشْبِهُ sifata الْخَلْقِ I kaže, znaju i utvrdili su i ubijeđeni su da e, svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala ne liče svojstvu stvorenja. I tu se znači rešava čitava za, zavrzlama a, e, koja dolazi nekom u mozgu, kaže, jel, ako potvrdimo ovo, pa liči ovom i tako dalje. E, Kema kaže, ene datehu la tušbih zevator halk. Kao što njegovo biće ne liči biću stvorenja. Allahovo biće ne liči liču stvorenja. E, kaže, e, e ta'ala e, ta'ala Allahu ama yaqulun kao što kažu mušebihe, oni koji poređaju Allah šanu njegovim eu matle koji negiraju skroz Allahova svojstva, uluven kebira, Le'anehum lanem kebira, da Allah šanu prokune, prokune kaže velikim, velikim prokletstvom. Ovdje potvrđuje jedno vrlo, vrlo bitno svojstvo. Znači da Allahova svojstva, Allahova svojstva Eh, iako mi razumijemo riječi sa kojima su opisane, ne liče svojstva na stvorenja njegovi. Kao što Allahovo biće, koje je opisano u određenim širijskim ne liči biću stvorenja. Tako i svojstva Allaha ova koja su opisana u širijskim tekstima. Eh, a onda nakon toga eh, navodi <clears throat> od Hamad ibn Ebi Hanife, sina od Ebu Hanife, spominje da je upitan od, od Muhammeda Hasana Šajbane, učenika Ebu Hanife, Re'ejtum qaul Allahi ta'ala وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا I došao je tvoj gospodar i e, meleci u safove poredani. I riječ hel yanzuruna ila an yatihum Allahu fi dhulmin min al-ghamam wal malaike. E, jel oni čekaju da im Allah džeshanu dođe e, iz vedra neba i meleci, kaže, hel je džiju radbuna kema upitan kaže, da kaže, da li dolazi naš gospodar kao što je rečeno? Kao, hel melik džil u safa, da li meleci dolazi po redanju safova? Kalu emmel melaiket feđune safa safa. Kaže, a što se tiče meleka, kaže, oni dolazi po redanju safova. Omer rab ta'ala fe inna la nedri ma anna bezalik. la nedri kejfe A Au etuhu, kako došlo ovdje. Kulna lehum inna lem e, نكلفهم نكلفهم أن أن تعلموا كيف جيئته kaže mi kažemo njima mi nismo zadužili njih da znaju kako je Allahovo dolaženje kako je to njegovo dolaženje silaženje walakin kelifum en en tu'minu bi tražimo oni samo da povjeruju da Allah šanu dolazi rejtu men enkere enel E, melek la je kaže, a šta misliš onom koji, koji negira da, da meleci dolazi u, e, u poredanju safove, ma huwa indakum qalu kafir kezib, Kaže, ko to tvrdi, kaže, on je kafir kezib, Koji, e, kafir, znači koji utjeruje u laž i laže na širijski tekst. Kulnak fekedalike men enker en lahe la jeđiju fehuva kafir kezib, Također kaže, onaj kaže ko negira da Allah, Allah, Allah dolazi, Kaže, oni također kafir, mu E, pa onda prenosi dalje od e, Fudajla ibn Iyada, e, da je rekao i da kale leke džehmiju, kada ti džehmija kaže <clears throat> ene la uminu bi rabbin je zulan mekanihi. Kaže, ja ne vjerujem u gospodara koji napušta svoje mjesto. Fakul ente ene uminu bi rabbin je ma ješa. Ti njemu odgovori, kaže, ja vjerujem u gospodara ja vjerujem u gospodara koji radi šta hoće. Otko nama pravo da organičavamo šta, šta će raditi, neće raditi. Ona se obavjestava o tome, o sebi, opisuje se i onda mi kažemo, ovo ne, ne ovo, ne može ovako, može Što je smiješno, znači. I još ograničavamo laže šanu, da, nije, e, znači, da ograničimo, ne može ovo, ne može ono. Zato što hoćemo svojim razumima e, da poredamo, da poimamo e, bića Allaha Žešanu i njegove sifate, a to je nemoguće zbog nepoznavanja kejfijeta. Kako se to dešava, na koji način? Ne poznajemo bića Allaha Đelešanu. Uglavnom, ovdje se ovo se navodi kao jedan od odgovora, kako da odgovori žehmi koji kao dođu i tebe kao satiraju čošak da ti, da prigovore na ovaj način po pitanju dolaska. Znači, baš oni ovako dođu, kaže, jel, kaže, ti vjeruješ u gospodara koji, kaže, napusti svoje mjesto. Kao siđe sa Arša i ode na, na zemaljsko nebo to su, e, ovo, možda ovo su blaže neke ova pitanja šube, imamo ove modernije, one su opasnije, jel, modernije, ono jel zemlja okrugla, pa stalno silazi i tako dalje. I zaista ljudi koji nemaju znanja, koji ne prihvate ovo kako treba i ne uzmu odučeni ljudi, ako se raspravljaju, znači ovo je savjet, nemojte se raspravljati, nemojte se raspravljati sa ljudima, pogotovo ovaj, ovima koji su bili u Siriji, studirali u Siriji, koji su ovaj, ono što su učili, oni nauče šubhe uglavnom oko ovih sifata i svega i onda i naravno, i onda treniraju se obavezno protiv navodno nekakvih vehabija kod kojih treba ratovati i ovo naziva vehabijskom kidu, ovo što, što od Selefa se prenosi, to je za njih vehabijska kida. Jel? I oni, znači, oni nazivaju knjigu Kitabu Teuhid od Ibn da je to Kitabu, nije Teuhid, ne Kitabu Širk, jer se tu potvrđuju sifati Allaha subhanahu Tala. Uglavnom, znači, sa takvima se ne treba raspravljati. Što? Jer ti mogu ubaciti šubhu navedu ti neki šerijatski, eh, neki, eh, pardon, navedu ti neke govore, neki učenjaka, kaže ima to i to knjizi rekao tako i tako, i kaže eto, i recimo, a to se kosi s onim što, što ti misliš da u redu. I sad, pošto ti ne znaš arapski jezik, ne znaš te knjige, tako da ti provjeriš je li to tačno, nije tačno, on tebe dovede nedomicu, baci ti šumlju, pa ti se van sad eh, koprcaj se liječi, se van traži da neko spaci, kaže je to tako, nije tako. Znači, ne treba se s, s novotarima raspravljati, to je pointa. S novotarima se ne raspravlja o ovim pitanjima. Jer sa raspravljanjem o ovim pitanjima u stvari e, daješ, a to ću spomenuti ono ovdje, e, dovodiš sebe u situaciju da ti se ubaci određeni šube. Jer za ove stvari, mnoge stvari, nema, za neke stvari nema odgovora tu. Da kažeš sad ću ja doći neki odgovor. Nemaš ti šta tu odgovor, znači. Ti kažeš, jel došlo šedatsko tjesto, ja prihvatam tu, kako su učinjati, pa doći selam, ali dalje. A ne se pa treba, kako je ovako, što nije ovako, kako ovo, kako ono. Recimo da neko sad kaže, meni ostane, kaže šuba, ono, kako kaže, na, u ponoći da silazi, ili kaže, zadnji tečinu, prvu tečinu to. I on nikako to ne mogu, na. Znači, zato što tako ti dušat navikla na šube, voli šube. Ja što tu razmišljao, došlo u hadisma potvrđeno, selam alijekum, jedno što nam se rekla, ako ideš dalje, šta imaš ti sad oko toga, glavak bolak, a ne mogu ja, oče, misli on da se u šerijatu i razumijeva nekih stvari, da mora sve biti glat, ono, mora ti lečkari pravo, znači, nije to tako. Tvoje da se predaš rijetskim tekstovima, da je došlo pojašnjeno i selam, ali gdje dalje. A ne da ako neki bolesnik samo onu, svaki onu riš, fataš, ganjaš, ovako. Tačno da treba razumjeti, ispravno razumjeti. Ali ne da, od sebe napraviš nekog umobolnika koji samo nešto tam ganja, vidi ovako ili onako, ovaj, istražujući te neke detalje, a pogotovo znači otvori svoje srce da ti, da ti novotari, koji ovo na pogrešan način tumači sa filozofskoj strani, da ti ubaci šube u tvoje srce. Onda se teško možeš iz toga izbaciti teško se može toga sačuvati i moraš se liječiti od toga. To vam je potput ono kad čovjek prvo što počne učiti o islamu, počne da uči sa strane tekvira. Kufr, tagut, asludin, ovo, ono, ha, ha, i uči to pomalo čita i tako dalje. I kad se taman od toga nahrani malo, onda poslije, znači, nema šanse da se može lako izliječiti. Možemo slušati on kako bilo ko što kažeš. Šta njemu znači baš šta je za njim baš To je obični čovjek slijep bio tamo, tamo u pustinji, prevala ga emir i tako, kako neko tako kaže. Znači, ne možeš to, znači treba to, znači to moraš danima sa njim liječiti, sjed da ti njemu pojasnio učenjak ova ili ona i tako dalje. Ovaj, znači, zato je opasna stvar. Nemoj se izlagat pogrešnom tumačenju. Da ti pa dobro imam ja pamet, ja razumijem, nisam ja glup, kaže, ja što razumijem. malo sutra, kad se uvati trebaš se liječiti, koji u svakoj drugoj stvari, kada se neki stvari pogrešno nauči. E, završili smo ovaj, ovo predavanje, spanak Allahum, Antik Ešhada, Antik Ešhada, Antik Ešhada, Andalusam Andalusam